Մենք գիտենք, որ Հովհանես Թումայանի առաջին ընթերցած գրքերից մեկը եղել է վերքը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանին», մյուսը եղել է Ջալալյանների տոմից սերված Սարգիս Ջալալյանի «Ճանապարհորդություն իմ մեծն Հայաստան» գիրքը, որը որ ամբողջ Թումայանական ստեցագործության ակունքում հիմքում դրվել է, որտեղ այդ գրքում պատմությունն է եկեղեցիների հայոց, պատմությունն է մեր բանկերի եւ ազգագրությունը։ Եվ այդ գիրքն ամբողջ կյանքում Հովանես Թումայանին ուղեկցել է իր տված իմաստություններով։ Եվ այսօր մենք կանզասարում ենք ու նշում ենք մեր սրելի բանաստեղծի Հոբելյանը, այլ էլ այսպիսի գեղեցիկ միջոցառման Ամենայն հայոց բանաստեղծ Մեծ Ընթումանյան, ազգագրագետ, մեծ մտավորական, ազգային գործիչ, վերնատան հիմնադիր, տաղանդաշատ մարդ եւ հայրենասեր։ Իսկապես բազմակողմանի տաղանդավոր մարդ էր։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք այս սրբավայրում նշում ենք մեր մեծ բանաստեղծի մեծ հայի 150-ամյակը։ Շնորհավոր լինի իր ծնունդը։ Այստեղից դեպի երկինք իր հոգին մենք բոլորս շնորհավորում ենք։ Թող ասորտությունը լինի մեր Գանձասարի, մեր այս սրբավայրերի, բոլոր այն հավաքված սրբերի մասունքների օրհնությունը լինի մեզ հետ որպեսզի մեզ Աստված այսպիսի դիտաժողովներ ապարգևի որ մենք կարողանանք ոչ միայն զենքով դիմագրավենք այլ նաև գրչով Աստված օրհնելով օրհնի թող բարի պտուղներով զարդարվի այսօրվա մեր այս գիտահավաքը Այսպիսի մի իմաստություն եւ հայերիս համար դա բավականին հետաքրքիր է այն առումով, որ Թումանյանին հիշելուց հիշում ենք նաեւ ռուս մեծ գրողի խոստովանությունը, այսպիսի խոստովանությունը, որ Պուշկինը ռուսների համար պետական գրող է։ Ես կարծում եմ, որ սա պատշաճում է Հովանես Թումանյանին, իսկապես նա մեր պետական գրողն է։ Եվ պատահական չէ, որ Հովանես Թումանյանի ծնված օրը սահմանվել է որպես գիգ նվիրելու օր։ Անկեղծորեն ասեմ, որ այդ սահմանումը կատարվել է Հայաստանի գրողների միության այն ժամանակ Երջանկայի շտակ Լևոն Անանյանի եւ Արցախի գրողների միության համատեղ որոշմամբ եւ տարիներ շարունակ այս նախաձեռնությունը շարունակվում Շատ մեծ խորուրդ կա նրանում, որ ամենայն հայոց երկու մեծերը Հովանես Թումանյանը եւ Կոմիտասը ծնվել են նույն տարում եւ ավելի քան 1 դար առաջնորդում են մեր ժողովրդին։ Այսպիսին է Թումանյանի ֆենոմենը։ Նա կարողացել է ստեղծել այնպիսի ժառանգություն, որ յուրաքանչյուր սերունդ իրենը համարի։ Նա կարողացել է թափանցել երևույթների էության մեջ եւ ամենաեականը բանաձևել հասկանալի ժողովրդական լեզվով։ Ապրել է ընդամենը 54 տարի տարին եւ ստեղծել է այնպիսի ժառանգություն ոչ միայն իր եւ հաջորդ սերնդների համար, այլև արվեստագետների, գրականագետների, կոմպոզիտորների, երաժիշտների, ասմունքողների, անիմատորների, կինոմատոգրաֆիստների եւ քաղաքակրթության այս հանգրվանից զարմանալի ու անկարելի է թվում, թե ինչպես կարող է 10 երեխաների հայրը գուլ չգնալ կենցաղին։ Ոչ թե պարզապես գերի չդառնալ առօրյա հոգսերին, այլ ապրել մեծ դիեզերական կյանքով, ստեղծել հանճարեղ գործեր, ստեղծել թարգմանական գրականություն, ակտիվորեն զբաղվել քաղաքացիական հասարակական գործունեությամբ, գլխավորել տասնյակ ընկերություններ եւ լինել այն բացառիկը, ում մեծարել են իր ժամանակակիցները։ Ազգային իմաստությունը եւ ոգու արիությունը հնարաշնորհներն էին, որոնք օգնում էին ճիշտ գնահատել ժամանակի ներազգային հիվանդությունները։ Նրա հոդվածները կարելի է տպագրել այսօր առանց թվագրելու եւ գտնել թվը թե հենց այսօր է գրել վարպետը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիս եւ մաղթել Թումանյանի աչքերով ինքներս մեզ տեսնելու, Թումանյանի պես գնահատել կարողանալու եւ Թումանյանի պես ապրելու կարողություն։ Իրոք այս տարի մեր երկու մեծերի Թումանյանի եւ Կոմիտասի 150-ամյակներն են եւ դրան գումարած մյուս հայ մեծին նույնպես 150-ամյակը Լևոն Շանթի։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Թումանյան Կոմիտաս կապը ճիշտ է իրանք տարբեր վայրերում էին ապրում, բայց կար։ Երևի թե երկուսը իրար զգում էին։ Մեկը ծնվելով Արևմտյան Հայաստանի Քոթայիայում, մյուսը Լորվա աշխարհում եւ այս երկու մեծերը կարծես թե շահկապված էին միմյանց։ Եվ պատահական չէ, որ մեր հայ անվանի նկարիչներից Դիմիտրի Նալբանդյանը իր վերնատուն նկարի մեջ երկու մեծերի միավորել է։ Եվ երբ վերնատան անդամներին էինք թվարկում, առաջին հիմնադիրները Հովանես Թումանյան, Լևոն Շանթ, Դերենիկ Դեմիրճյան, Ղազարոս Աղայան եւ Ավետիք Իսահակյան։ Սա իրոք մեծ խորհուրդ է իր մեջ պարունակում։ Եվ պատահական չէ, որ կարծես թե Աստծո նախախնամությամբ այս 3 մեծերը ծնվել են մի տարում։ Եվ մենք պարտավոր ենք հիշել եւ այս 3 մեծերի բոլոր տեսակի տոները միշտ հավերժացնենք մեր սերունդներին կրթելով դասի դրակելով։ Եվ ես շատ ուրախացա, երբ որ ծրագիրը տեսնելով տեսա նաև Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ուսանողական ընկերության լոգոն։ Սա իր մեջ նույնպես մեզ խորհուրդ է պարունակում, որ เป զի երիտասարդությունը ապրի Թումանյանով, որտեղ երբ որ երիտասարդությունը ապրում է Թումանյանով, ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր ապագան լինելու է հուսալի ձեռքերում։ Եվ իրոք Թումանյանի մեծությունը կայանում էր նրանում, որ ինքը խորհուրդ էր տալիս միշտ երիտասարդներին։ Երևան Գալանը երբ նախաձեռնեց իր հանրահայտ ազգագրական հանդեսը եւ հանդեսը 1895 թվականին Շուշիում հիմնադրելով 96-ի վերջերին տեղափոխեց Թիֆլիս, Լալայանի առաջին խորհրդատուներից մեկը հենց Թումանյանն էր եւ Թումանյանի խորհրդով է Լալայանը նախաձեռնել Արևելյան Հայաստանի գավառների ազգագրական ուսումնասիրությունը, որը համեստաբար Լալայանը կոչում էր նյութեր ապագա ուսումնասիրության համար եւ Բորչալուի գավառը այն ժամանակ Լոռին կոչվում էր Բորչալուի գավառ։ Անմիջապես նրա առաջին խմբագիրը եւ գրախոսը եղել եղել է հենց մեծ Թումանյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ այս մեծ տոնի կապակցությամբ եւ կարծում եմ, որ սրանով չի սահմանափակվելու Թումանյանի կոմիտասին եւ Շանթի նվիրված միջոցառումները եւ ամբողջ տարին լինելու է Թումանյանական, կոմիտասական եւ շանթական տարի։